Düştü Hüseyin'le izle üstle başladı Kur'an. Alar Zeynep gördü ondan Kur'an sesi gelir. Zeynep daydan şammedi. Bir balacan kızlara baktı, bir o yaralı başa baktı. Gördü Kur'an sesi gelir. Amma hasibler, amma hasibler, Allah, habel, kahvin, Hüseyin Zevs'de başladı Kur'an Eşit çekil dedi can Lafz-ı ruhe pervere Zeynep Dedi Hüseyin neçe gündür yüzün yüzünden olubdi Yok idi çaresi yoksa Gelerdi mehzere Zeynep ne eşkiler olam oglü o kur salav ye ye kahvi okhir okhir murid-i dildan ol ahle behtar'a zeynat bir dünya arzışı var uca dişli uca menbere çıkıp sal hüseyni uca dişinin uca menbere çıkıp sal hüseyni hamişat dil hoş olarsan xamdanan dara zeynat Bu menderin bana çok gamce türdü illeti vardı. Yanar şerareye gamde gidince mevbere değnet. Sen ölene içimin veli bu gama ağlıram. Gözüm sıkıydı çüla sar var yüzümde gözümde. Sen niye çüle belercen? Mecer basın öyle bize. Dedi Hüseyin bize mercana oğlu bildi cin etti. Eder o valiye tersdüğünü işini. Yeksere Zeynep sen bil Zeynep'in canı dürüst teveccüh ele. Bu mezmuni de yazan olmayıp Hüseyin. Fesad alemi darul imara heybere benzer. Başı yaralı bu gün bizi heybere Zeynep. Ne xəncər istəyirəm mən, nə çizəm sipahib, nə istəysən Zeynəb, rüqəyyə ahi qılıncım, sepah lütf ilahi, غرض اسیرləri بزم اهل بدعت apardı حرم پادشاهی مجلس رعیت apardı Veli as imami zaman özün kömək etsin Yetirdi bir yere sözmenle istigamete pardip Özü bilir ki o bezini cefada emmesi Zeynep Ne kadri gusse çekibdi, ne kadri hiffet apardı Ne meclisiydi o meclis, düzeltti nesli Sümeyyen Salıbdı Zeynep'i tenge, özü de lanet apardı Bir meclis idi ملل متفرقانی بیوکلرین دعوت الامشتی سیف زینبی خارلیه قافل از اینکی زینب دست پرورده زهرا زینب شینم بازسد بارد اولی مجلسه علی گزی اسرانی آلوب کناری نه ناتار غرور ایله اتروب دی وسط ده حیرت اپار Başını qozadı İbn Ziyad məclisə baxdı, baxıb əsirlərə şad olubdi. Nixvət apardik, boyun görüb uca boy Zeynəb o ədavət. Şəmadət eyləməgə, qəlbi nəhsi rəğbət apardik. Soruşdu kimdi cülus eyləyib əsirlər içirə. Bu balaza kızlar her sözü yolanda o hanıma değil. O bu hatu şerefi meclisi bu uğra tapardır. Dediler Fatime naib menabi doht Ali'dir. Agile şöhretini bu agile sire tapardır. Bilirdi kalbi de var Zeynep'in çok eşki Hüseyin'e. Bilirdi kalbi de var Zeynep'in çok eşki Hüseyinler Bir iş görüp dili kutsiyani vehşet apardı Ağlar el eledi şubeye teyzelane Bazı baka baka yarar başı yandı eline Ağlar mendi merenle zulmeledi Fakat bu endaze değil Ravi diye andullah Allah'a Heyzerani eline alanda Yurduma balada balalar yapışsına Zeynep'ine Zeynep. Zeynep. Danışıyorum bu cedelde Hüseyin ne kismet apardı. Emir Şam'a uza baktı tali köme gitti. Meramine yetişip fatih oldu nüsret apardı. Umur halkı Oğlu gel Hüseyin idi ümmet Cudaya vurdu başın heymesin Ganimet apardı Zamaniye bak Hüseyin'e ihlali yaradı koyuptu Hami bakı Yaralı şiirden yarelendi Yaralı gelbi زمان sabrini elden kezai töhmet آفاردی Gördü Gördüyece burada da danışmasa Hüseyin'e ihlal yaradı bu evde. Buyurdu İbn-i Ziyade çakar zeherde danışma. Buyurdu İbn-i Ziyade çakar zeherde danışma. Senin sözüne bakıp abrusun ümmet atardı. İbn-i Ziyad İmamın öldüren, imamın öldüren eşkasa iftihar düşer. Onlar xiyal jusan iftixori xidmət apardı. bu bir bəndi ərizə verim ahli şehre İbn Ziya Yazidə tabi olanlar behişli duzə xəsatdı. Yazidə tabi olanlar behişli duzə xəsatdı. Hüseynə tabi olanlar midali cənnət apardı.